Euskal Herriko Onkologia eta Erradioterapia Zentroa langilez eta mediku osatu egitura pribatua da. Gaur egun, polmi etorbidean kokatua da, egoitza berria aldiz, baiona iparrean eraikitzen ari dira, erien emendaketari aurre egiteko beharrezko egitura izango dela errandigu Maxime Boben onkologoak. Parce qu'on a vraiment un besoin d'augmenter le nombre de machines de traitement et qu'aujourd'hui sur le site actuel, on ne peut pas. Puis il y a aussi la population vieillissante aussi qui vivent plus longtemps et donc qui auront dans leur parcours de maladie peut-être plus l'opportunité d'avoir un traitement en radiothérapie. Urtero minbiziaz eri mila eta seiehun paziente hartatzen ditu zentroak Ipar-Euskalegiko bakarra da eta zenbaki hori gora doa urte guziz etxepare liseotik urbil eraikitzen ari diren egoitza iru mila eta berreun metro kajatukoa izango da paziente gehiago hartatzeko aukera. Ah, ici on a de la marge avec euh, on passe de 3 machines de traitement à 5 machines de traitement. On aura six salles de traitement, donc pour même à l'avenir avoir une machine supplémentaire. Donc là, on a énormément de largesse. Egitura pribatu horrek, ogoita hamar milioi euroko inbertsua egin du proiektu berri hortan, irurogoita bat langile ditu mementuko, talde hori handitu beharko dute, beina kontratatzeak ez dira hain eges, Maxime Bobin. On trouve un petit peu de difficulté à recruter parce que les gens ont du mal à se loger, les problèmes de loyer. C'est une région qui était très attractive par rapport à avant, et eh bien devient un petit peu plus difficile pour des, des salaires euh, qui ne sont pas Eh, toujours mirobolant. Eta Euskal Herriko Onkologia Zentroari laguntza ekarri dio Euskal elkargoak, zazpimilata seion metrokaratuko lur zati bat saldu dio presio merkean euntagai euro metrokagatua.